ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون ye waoni wale wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu wanageuziwa wapi alladhina kadhabu bilkitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun ambao wamekanusha kitabu na yale tuliyowatuma mitume wetu basi watakuja jua idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun zitakapokuwa pingu shingoni mwao na minyororo huku wanabururwa fil hamim thumma fin nari yusjarun katika maji ya moto kisha wanaunguzwa motoni thumma qila lahum aina ma kuntum tushrikun tena wataambiwa wako wapi mliokuwa mkiwashirikisha min duni llahi qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a Kadhalika yudhillu Allahu al-kafirin. Badala ya Mwenyezi Mungu watasema wametupotea bali tangu zamani hatukuwa tukiomba kitu hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawaachia makafiri wapotelee mbali. Dhalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairi alhaqqi wa bima kuntum tamrahun Haya ni kwa sababu mlikuwa mkijitapa katika ardhi pasipo haki na kwa sababu mlikuwa mkijishaua. Udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ingieni kwenye milango ya Jahannam mdumu humo milele. Basi ni maovu yaliyoje makazi ya wanaotakabar. فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Na ama tukikuonyesha baadhi ya yale tuliyowaahidi au tukikufisha, lakini wao watarudishwa kwetu tu. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون Na bila ya shaka tuliwatuma mitume kabla yako. Wengine katika hao tumekusimulia habari zao na wengine hatukukusimulia. Na haiwi mtume alete ishara yoyote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Basi ikija amri ya Mwenyezi Mungu huhukumiwa kwa haki na hapo wapotofu watahasiri. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Je, huangalii hao wanaozozana katika ishara za Mwenyezi Mungu zilizo wazi? Vipi walivyogeuzwa nadhari yao katika hizo na wanaendelea kushikilia ule upotovu wao walionao? walioikadhibisha Qur'ani na ujumbe tuliowatumia mitume wetu funuo wote watakuja jua matokeo ya kukanusha kwao zitakapokuwa pingu na minyororo zipo shingoni mwao wakibururwa kwazo katika maji yaliyofikia ukomo wa moto tena baadaye watupwe motoni waokwe kwenye joto kali kisha waambiwe kwa kuwa kejeli na kuwa hizi wako wapi au miungu yenu mliokuwa mkiabudu badala ya Mwenyezi Mungu Watasema makafiri, wametupotea, bali kwa hakika sisi hatukuwa hapo zamani duniani tukiabudu chochote. Katika mfano wa upotovu mbaya kama huu ndiyo Mwenyezi Mungu anawawacha makafiri waipotee njia ya haki kwa kujua kwake kwamba hao wamekhayari upotovu kuliko uongofu. Makafiri wataambiwa adhabu hiyo ni kwa sababu ya mlivyokuwa katika dunia mkifurahi katika nchi kwa jambo zilizostahili kufurahikiwa na kwa sababu ya kufurahikia kwenu kwa maudhi yaliyokuwa kiwasibu manabii wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake basi ingieni kwenye milango ya jehanamu ambako mmekadiriwa mkae daima dawamu pahala paovu kabisa pa kukaa wenye kujivuna ni jehanamu Subiri ewe Muhammadi, hakika hadi ya Mwenyezi Mungu kwako ya kwamba tawadhibu maadui wako ni kweli, sio na shaka yoyote na adhabu itawafikia tu ama wakati wa uhai wako au wakati utaporejea wao kwetu. Wakiacha baadhi ya adhabu tunayowahadharisha nayo katika uhai wako basi na ikiwa tutakufisha basi utarejea kwetu. Nasi tutawahesabia waliokuwa wakiyatenda. hapa bila shaka tuliwatuma mitume wengi kabla yako wewe. Wengine tumekuzungumzia habari zao na wengine hatukukuzungumzia habari zao. Wala haikuwa mitume yote kuleta muujiza ila kwa pendavyo Mwenyezi Mungu na kutaka kwake. Hawezi kuleta kwa nafsi yake tu wala kwa watu wake. Na inapokuja amri ya Mwenyezi Mungu kuleta adhabu duniani au akhera hukumiwa kwa uadilifu na wakati huo wapotovu huwa ndio wenye kuhasiri.